quindec quin jaruloi estas aparte optimismai. Se oni pli agigas, oni devas sperti dum la curo de la vivo multain malsuccessoin. Ciu en la profesia vivo, cie eble collego captas la desiratan postenon, au se la propono pri grandiosa proiecto estas malacceptita. Ancao en la privata vivo, heime, povas ocasi che la maliunigianta patro estas celo de mocoi de siai infanoi. cae la domo de la naibaroi ja estas ciu case pli granda, pli bela, pli nova. Set fine, plei forte negative sentigas se oni vidas sin mem en la spegulo de la dormo ciambras ranco, kiel la jaroi causas perdon de fortoi cae bellezzo. Considerante tiaen mal successoin, la messaggio de psicologoi de la Universitato de Californio shainas confirmi tiun negativan vidon. La esploristoi assertas che homoi, average gis la agio de quinde quiniaroi, sen stupe farigias pli optimismai. Cae che mal successoi, male ol gioigai eventoi, havas pritio mirinde malgrandan influon. Kiel eblas, ke esploristoi havas tian ideon, kiu ja contrauas alla vivo sperto de multai homoi. La psikologoi accompanis tum sep jaroi 1200 mil ducent venain usonanoin. La partoprenantoi entiu studajo estis regule enquetatai helpe de normigitai metodoi, exemple pri vivo sintenoi, cae pri positivai, cae negativai eventoi. La mesur valoroi por optimismo disvolvigis dum la curo de la vivo agio taure supren. Ce la agio de quindec quindiaroi ili atingis plafonon, cae poste sen stupe iomete malaltigis de nove. La diagramo pri optimismo quiu estis farita sur base de tiui datumoi, similas al ebena inversita uo. El tiui resultoi tamen ne eblas concludi che la vivo perspectivo de cius en gioia pessimisto priheligius gis la quindec quina nascicta treveno. La individuae differenzoi estas grandai, diras la psicologoi, ec homoi kiwi esta suffice felicei, au homoi en quidae posizioi, do jen ca jen conjectas, che ilia persona estontezzo alportos al portos nur problemoin, offendigioin, cae contraustaroin. Tio basigia sur tio, che la dono de optimismo estas nesangebla ero de personetzo. Lau pli mal novae studagioi, tutte mal precise taxite, la genoi regas ie proximume tudec quin procentoi, ciu iu persono tendenzas al optimismo. Unu sola stutaggio compreneble, ancora un eliveros certigitan ec conon. Crome, la actuala stutaggio sin apogas sur tre speciala provo gruppo, nome temas pri Mexic devenai usonanoi sed la resultoi congruas cun ecconoi el aliai studagioi. En ili, averagiai mesur valoroi por vivo contentezzo, memfido cae bonfarto, montras proximume la saman evoluon laula agio, ciel la nun presentita u diagrammo pri optimismo. La vivo, jane estas nur serio de personae crisoi, gi anca plenumas quelcain esperoin. Cai tio cun ligigias lau crescanta agio cun plida autonomio en sia persona agado, ca en plida effico potenzo de plei multai homoi. Oni ja tamen estas atinginta quelcain aferoin, cae oni milde antau vidas che ancora povus successi quelcai aferoi.